для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Саша паднялася гушкаю чыдачку, каб супакоіць і раптам убачыла, што збоку крокаў за дзесяць ад іх на прасецы стаяць яшчэ двое. Гэтыя былі ў форме радавых з вінтоўкамі руках. Стаялі яны плячо ў плячо, як на парадзе маўклівыя і суровыя. Позіркі іх былі страшныя, ні цікаўнасці ў вачах, ні цеплыні, ні ўсмешкі. Чаму гэта надта яны такія со страхам подумала саша и раптам один з двух спытаў варзинзи саша слупянела что гэта чаму ён гаворыць не по-руску на якой мове ён гаворыць хто ён гэты чалавек зинзи хто такі успамінала яна пераклад гэтай простай фразы Божа мой гэта ж по-нямецку Што гэта яны жартуюць? Які недарэчны жарт, а можа гэта не па-нямецку? Можа гэта байцы з нацыянальнай часці? У нас многа розных народаў. Не. Той, што падышоў першы, таксама пачаў гаварыць па-нямецку. Саша са сваім веданнем мовы ловіць асобныя словы. Флюс. Флюс. Рака Унтерарц, фельдшер. Батька, немцы! Немцы! А дзіця крычыць усё мацней. Саша гушка яго просіць, моліць быццам малая можа зразумець. Дачушка моя, сціхні, родная, не плач. Зараз я пакармлю цябе. А сама напружана прыслухоўваецца і дзіўна думае пра тое, што зусім не ведае нямецкай мовы і што каб прыйшлося паступаць у інстытут, то яна, напэўна, правалілася б на экзаменах. Я лейтенант, гэты звяртаецца да аднаго з тых двух, як да камандзіра. Пан лейтенант, пан... Гер лейтенант набліжаецца і гаворыць нешта злосным голосам, звяртаючыся да Сашы. «Там, на той бок ракі, многа...» рускіх салдат хутка перакладае той, што падышоў першы, дзе на дняпры робіцца пераправа. Аня хутка збірае ежу, кладзе яйкі і соль у кішэню і адказвае за Сашу. «Э, Многа салдат, усюды салдаты, танкі, пушкі, ад рэчыцы да Лоєва, па ўсім беразе. А пераправы мы не бачылі. Мы на лодцы пераплылі, 100 э, рублёў заплацілі. Каб была пераправа, мы на кані ехалі б. А рускія салдаты ўсюду ёсць. І на тым беразе, і на гэтым беразе. Мальчаць! Злосна загадвае Ані, гер-лейтенант ізноў звяртаецца да Сашы. Дзе наводзіцца пераправа? Дзе наводзіцца пераправа? дапытваецца перакладчык. Мы не бачылі пераправы, паўтарае Саша Аніны словы. Мы пераплылі на лодцы. Э, тут быў паром, але яго спалілі. Хто спаліў? Я не ведаю, хто спаліў. Нам сказалі, што яго э, спалілі ў мінулую ноч. Голас у Сашы чужы. Гушкаючы дзіця яна адступае на крок назад. Дзіця крычыць, быццам чуе пагрозу. Саша не вытрымлівае, адварочваецца і дае яму грудзі. Усім целам яна адчувае на сабе іх бессаромныя прагныя позіркі. Нейкі момант яны нават маўчаць. Сашу ахоплівае жудасць. Немцы. Цяпер няма сумнення, што гэта немцы. Але як яны трапілі сюды? Яна прыгадвае: Десант. Десант. Парашутысты пра іх гаварыў Владзімир Іванович, ды да ў вёсцы ў апошнія дні было нямала размоў пра таямнічых і страшных парашутыстаў. А што ж яны зробяць з намі, дачушка моя любая? Саша ўзіраецца ў іх твары. Што яны думаюць? У іх жа таксама ёсць маці, жонкі, дзеці, дзеці. Аня ускідвае клунак на плечы. Яны маўчаць. Яны не адбіраюць рэчаў, не робяць вобуску. Гэта крышачку супакоіла Сашу. Але яны зноў залапаталі нешта паміж сабой. Яна напружвае слых, памяць, каб зразумець хоць асобныя словы. Перакладчык нешта пытае ў лейтенанта: "Вас махен? Што рабіць?" ловіць Саша асобныя зразумелыя словы. Мусіць. Ён пытае, што рабіць з намі. Ер-лейтенант на нейкі момант як бы задумваецца, потым панура ні на каго не гледзячы кідае незразумелае слова «Эршысен». «Эршысен?» Здзіўлена перапытвае светлавалосы юнак, і Саша бачыць, як ён бляднее, як дрыжаць яго губы. «Аба, дортыст, дохань зёлінг!» «Зёлінг? Што такое зёлінг?» Нарэшце ўспамінае. «Грудное дзіця!» «Ах!» Яна адступае, сціскае дачку. «Што?» што ён сказаў пра цябе моя дачушка что яны хочуць зрабіць не дам я нікому не дам цябе не бойся а сама ўсе задрыжала азірнулася навокал готовая бегчы уцякаць зразумеўшы яе душэўны стан стала побач, сціснула ёй руку. А гер-лейтенант у гэты момант нешта злосна гаварыў маладому. Той стаяў смірна. Ківаў знак згоды галавой, але твар яго яшчэ больш бялеў. Каб Саша ці Аня разумелі па-нямецку, па-нямецку, яны пачулі б страшныя словы. Ты многа вучыўся, грабель, але карысці з тваёй навукі бачу мала. Ты кепска вывучыў галоўнае, навуку нашага дарагога фюрера. Мы не для таго пачыналі вайну і прыйшлі сюды, каб разводзіць тут слюнявы інтэлігенцкі гуманізм. Кожний русский, малий і старий, наш ворог. Ти хочеш, каб я отпустив їх, а яны привели сюди русских солдат, і ти зробили облаву на нас, а? Гайтага ти хочеш? Грабель мовчав. Курт, я доручаю гэта табе. Повернувся лейтенант до третяга, кізовіс час не вимівав ніводного слова – Там, у яме, дзе ляжыць ляснік. І гэтак жа ва ўпор з пісталета, без лішняга шуму. Салдат узняў вінтоўку і накіраваўся да іх. Аня засланіла сабой Сашу. Пайшлі. Правільна па-руску сказаў маўклівы, прыветліва ўсміхаючыся. Пайшлі. Другой путь. І ён паказаў рукой на прасеку. Лакіт навокі як бы страпянуўся і, не падымаючы галавы растлумачыў: « Вас завядуць на іншую дарогу, па гэтай няможна хадзіць. Ён хлусіць, хлусіць, не верце яму. Ледзь не вырваўся з грудзею з Сашы крык, Але Аня ўсё мацней і мацней сціскала яе руку і цягнула за сабой. Хадзем, шурачка. Яны надумалі нешта страшнае, хацела сказаць ёй Саша, але чамусьці зноў нічога не сказала, а паслухмяна павярнулася і пайшла за Аней. Ззаду пачуўся голас лейтенанта: «Курт, ден зёлен канц дуніхтаршысен. Ршысен. ршысен. Эршисен нихт. Эршисен, паўтарала Саша апошняе слово. Але ўспомніць пераклад яго ніяк не магла. Нихт. Не. Што не? Што яны не зробяць з табой, моя дачушка? Што яны надумалі зрабіць з намі? А як жа ты? останешся без мяне. Гэта трэба спытаць у іх. Няхай скажуць. Яны ж людзі. Саша азірнулася. Салдат зноў усміхнуўся ёй, паківаў галавой, а тыя двое стаялі на прасецы і глядзелі ім услед. след. Канваір лёгка штурхнуў Аню вінтоўкаю плячо і паказаў направа, куды ў гушчар вяла вузкая з зарослымі травой каляінамі лясная дарога. Яны збочылі з прасекі. Тады Аня выпустила Сашыну руку, дастала аблупленае яйка і пачала есці. Саша жахнулася. Як яна можа есці ў такі момант? «Аня!» – прашаптала яна. Але ў адказ Аня дастала з другой кішэні цэлае, яйка павярнулася і працягнула яго салдату. «Калі ласка, смачнае, смачнае!» Яна апетытна прыцмокнула языком. Ён узяў яйка, пастукаў ім аб прыклад вінтокі, засмяяўся дзіўна вельмі страшна, паківаў галавой, як бы дакараючы, напэўна падумаў: дурныя вы як вароны, нічога вы не разумееце. Аднак сказаў іншае: «Карош! Русіш фрау, спасибо! Пайшлі, пайшлі!» Аня зноў выхапіла правую руку з кішэні і сыпанула ў твар яму соль. І тут жа рванула з яго рук вінтоўку, размахнулася і стукнула па галаве. Саша не паспела апомніцца, так вокам гненна гэта здарылася, толькі пачула трэск, але пасля не магла разумець, што гэта трэснула, прыклад ці чэрап фашыста – Аня шпурнула клунак на зямлю, выхапіла ў яе дзіця, гукнула: «Уцякай, маі, нізка, нахіліўшыся, кінулася ў кусты. Саша бегла за ёю праз чэпкі гушчар, ды крыві абдзіраючы аб сукі і калючкі, твар, рукі, ногі, потым гэтак жа без аглядкі яны беглі па рэдкім лесе, мінаючы прасекі і дарогі. Колькі часу беглі так ніхто з іх не помніў спыніліся тады, калі апынуліся на полі і ўбачылі недалёка жанчын, што мірна жалі жыта. Аня села на краі нівы ў разору. Саша ў знямозе ўпала побач. Аня абняла яе за шыю і прашаптала: « Ну, шурачка, Нехта Богу за нас моліцца. Гэта ж яны нас на смерць вялі на расстрэл. Сашу пачала біць нервовая ліхаманка. Камандзір павітаўся. Апошнія два дні ён не з'яўляўся на ноч, спытаўся, як здароўе Сашы. Зазірнуў калыску, дзе ляжала Ленка і разгублена спыніўся пасярод хаты. Ён не ведаў, што можна сказаць яшчэ, як развітацца, каб людзі не зразумелі, што іх пакідаюць. Ён стараўся зрабіць выгляд, што нікуды не спяшаецца, але трывожныя позіркі, якія кідаў на акно выдавалі яго. Ды не было ўжо сакрэтам адступлення. На вуліцы ў пяску буксавалі машыны, крычалі злосна лаяліся чырвонаармейцы. Даніла 16гадовы брат Сашы, зразумеўшы ўсё, маўчкі паказаў вачамі на хворую сястру, і сцятыя вусны яго дрогнулі. Камандзір паспрабаваў усміхнуцца. Такі салдацкі лёс данік, сёння тут заўтра там. Саша, якая з запалёнымі вачамі напружана сачыла за кожным рухам камандзіра, устрапянулася імкліва села на ложку. Вы адступаеце. Вы пакідаеце нас. Няўжо вы не маглі ўтрымаць іх на дня прысожы, на такіх вялікіх рэках. Божа мой, супакойцеся, Александра Фёдоровна, не ўзнімаючы вачэй сказаў камандзір: « Мы трымаемся, але мяне пераводзяць на другі участак. Я зайшоў, вы хлусіце закрычала Саш. «Навошта вы хлусіце? Каму вы хлусіце? Сваім людям, сёстрам, маткам. Яны захапілі гомель, так? Не кажыце мне, я ведаю, чаму сёння не чуваць каданады. Вы адступайце, уцякайце, кідайце нас. Дык і я іду з вами» я не астануся з гэтымі звярамі не яна ўсхапілася з ложка я не хачу каб яны зноў павялі нас на расстрэл старэйшай сястра поля кінулася да яе абняла намагаючыся ўскласці на ложак саша родная моя куды ты пойдзеш ты ж на нагах не стаіш ты зусім хворая Не чапайце мяне, ірванулася Саша. Вы хочаце, каб яны забілі маю дачку? Усе вы баязліўцы. Вы баіцеся кінуць гэтую трухлявую хату, а? Бацька ў дом. А яны прыйдуць і спаляць ваш дом, заб'юць вас. Пабачыце тады. Сястра, ні адны мы астаёмся народ остаецца. Дрыготкім голасам, але па-мужчынску цвёрда і разважліва сказаў Данік. Саша нікога не слухала. Яна хутка збіралася ў дарогу. Надзела лепшае платце, чаравікі, хустку, прагледзела дакументы, якія ўзяць. За акном паклікалі таварыш капітан. Афіцер зняў пілотку, нахіліў галаву, уздыхнуўшы прамовіў: "Бывайце". Потым ціха сказаў Сашы: З войскам вам не можна. Ды наогул позна. І так з непакрытай галавой, ступаючы зусім нячутна, быццам крадучыся выйшаў з хаты. Полі, убачыўшы, што Сашу не ўтрымаць, схапіла скалыскі дзіця і рашуша сказала: « Не дам ленку, забі не дам, Ты хочаш загубіць яе, га? Чым ты яе карміць будзеш? У цябе ж няма малака. Ды куды ты пойдзеш цяпер чула, што сказаў капітан. Саша каля стала паспешліва складала ў старую хустку дзіцячыя рэчы. Пры словах сястры яна выпрасталася, застыла са старэнькай засціранай пялёнкай у руках, са страхам і здзіўленнем паглядзела на сястру, якая трымала ленку. Як Людзі, Саша, так і мы, зноў па-філасофску разважліва зазначыў брат. Не будзем адрывацца ад людзей. позірк на пялёнку і раптам, закрыўшы ёю твар, упала грудзьмі на стол на дзіцячыя рэчы. Плечы яе затрэсліся ад плачу. Поля і Даніла кінуліся да яе Саша родная, супакойся, ну супакойся ж. Недзе зусім блізка разарваўся снарад. У іх хаце са звонам вылетела колькі шып. «Хутчэй у сад!» — крыкнула Поля. Данік абняў Сашу за плечы і сілком пацягнуў за сабой. Яна ішла як непрытомная, абыякавая ў гэты час да ўсяго, што рабілася навокал. Ішла як асуджаная на смерць. У садзе пад старой камлюкаватай грушай было сховішча. Такое, якое рабілі амаль усе ў першыя дні вайны па інструкцыі мясцовых улад, глыбокая яма з кароткай траншеяй да яе. Праўда, Даніла добра удасканаліў сховішча. Зверху ямы паклаў бярвенні, якія бацька нарыхтаваў, каб перарабіць хляўчук. Хляўчук накрыў саломай, засыпаў зямлёй, а сцены ўмацаваў лазовым плятнём. Атрымаўся амаль бліндаж. Хавалася ў ім не толькі іх сям'я, але і суседка з малымі дзецьмі. Снарады рваліся рэдка, і выбухі аддаляліся ў напрамку шашы, трушчачы альховыя кусты паўз рэчку, што працякала за гародамі. Відаць, немцы вялі прыстрэлку моста, каб разбіць яго і затрымаць адступленне савецкіх часцей. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна Трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.